Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 8, 1977 Inordinahang obispo si Archbishop Leonardo Legaspi ng Order of Friars, Preachers at pinamunuan ang Archdiocese ng Nueva Cáceres. Sa tulong ni Archbishop Legaspi, na ipatupad ng maayos ang conciliar decrees na nais ng simbahan at naging daan ng pagbuo ng kanilang vision mission na tututok sa pagsusulong ng ebanghelisasyon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.